Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer, penso jo que seré sabater potser. Fer sabata dia i nit, deure ser molt avorrit, no faltés ben mirat, del sort molt cansat. sare gran, un oficio de la fe, penso yo que saré moliner puche. Trajinas en siempre habrá infarinas, no faltes venir del sol no alcanzar. sare gran un oficio de la fe, penso yo que saré ha jugat potser. Siempre a ver raonar, al hacer guasacar, no faltes ben mirar, del sol molt cansat. Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer, penso jo que seré professor potser. Sempre a classe arribant, no m'acaba d'agradar, no faltes mirar del somos cansar. Yupacuán gran un oficio de la fe, penso yo que sale un doctor puché, Visitar siempre a malas, curar la nieve no faltes, ven mirar, del sol no alcanzar. După cuanța regram, un oficio da fe, penso io che sarei un rando puțer. Pacea dia e mi, si ai mi, no fates venirá del sol al cansar.